աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքրիր, ինչպես նաև շատ վատ զարգացումներ տեղի ունեցան։ Խոսելով մեր տարածաշրջանի մասին, Արցախի մասին, հարկ է նշել, որ Ադրբեջանը կրկին դիմեց սադրանքների կրկին մեր քաղաքացիների նկատմամբ իրականացրեց ահաբեկչության քաղաքականություն արևանգելով Արցախի մի քանի քաղաքացիների։ Ձեր բակալելով նրանց իհարկե ոմանց հետո բաց է թողել, բայց այս իրադարձությունը ինքնին եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Հագարի վրա տեղադրած այդ հսկիչ կետը դարձել է արևանգման, դարձել է ապօրինությունների, դարձել է ահաբեկչության կետ, այն ինչի մասին մենք բազմիցս ասել Ավելին, ոչ միայն մարդկանց են ձերբակալում ապօրինի ձևով ստուգում իրենց իրերը, այլ նաև վերցնում են մարդկանց իրերը, փաստորեն գողանում են։ Այսպես, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից տեղափոխվող մի մարդու մոտ հրկիզելով տեսել են, որ նա ունի նարդի, որի վրա պատկերված է Արցախի սիմվոլիկան։ Տատիկն ու պապիկը մեր զինանշանը անմիջապես արգրավել են այն։ Պատկերացնում եք ինչքան մեծ է ատելությունը։ Ինչ իրավունք ունեն նման բան անելու։ Շատ շատ վատ իհարկե մտեցումներ են, որը մենք պետք է հաշվի առնենք եւ երբեք իրականությունից չկտրվենք։ Իսկ այս վերջի օրերին օկուպացված Բերձորը այցելել իր համալիև։ Այնտեղ մեծ իրադարձություն է տեղի ունեցել, գովաբանել է ինքը իրեն, ասել է, որ հենց որ տեղադրել են այդ հսկիչ կետը Հագարի կամրջի վրա դա նշանակում է, որ տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի վերականգնվել է, այսինքն սրանով իրեն կապացուցել են, որ նախորոք կազմակերպած գործընթաց է եղել։ Եվ այդ էկոլոգներ, բան, ստի, նրանք բոլորը եղել են ուղակի անտուրաժ, այսինքն այդ խաղի դերակատարների մի մաս։ Բաքու այցելեց նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը Յաշար Գյուլերը, հանդիպեց Ալիևի հետ, հանդիպեց նաև պաշտպանության նախարարի հետ, քննարկել են երկու երկրների անվտանգության ոլորտում կապերի զարգացման եւ հետագա խորացման հարցերը։ Թուրքիան իսկապես լրիվությամբ արդեն Ադրբեջանի հետ դարձել է մեկ աշխարհակահաղական գործոն։ Ադրբեջանի դեսպանատունը Ռուսաստանում Ռուսաստանի ԱԳՆ-ին բողոք է ներկայացրել այն առումով, որ Եկատերինբուրգ քաղաքում տեղի թալիշական սփյուռքը կազմակերպել է մի ներթալիշական փոքր միջոցառում նվիրված Թալիշ Մուղանյան հանրապետության 30-ամյակին։ Անմիջապես բարձացել են մեծ աղմուկ ադրբեջանցիները, հղել են այդ նոտան, ինչպես նաև դիմում են Ռուսաստանին, որպիսի նա պատժի Եկատերինբուրգի պետական դումայի ղեկավար Իգոր Վոլոդինին, ով մասնակցել է այդ միջոցառմանը։ Տեսնում եք, ինչ քաղաքականություն են վարում։ Մյուս կողմից, սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նրանք վախենում են ազգային փոքրամասնություններից, նաեւ թալիշներից, ինչպես նաեւ եւս մեկ գործոն է սա, որ մեր նկատմամբ կոշտ քաղաքականություն վարեն եւ մենք այստեղ իլյուզիաներով չպետք է տարապենք, որովհետեւ Ադրբեջանը իսկապես շատ փխրուն է ներսից։ Թուրքիան էր ակտիվ քաղաքականություն վարում, Կիև այցելեց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպեց այնտեղ Զելենսկու հետ, ինչպես նաև Կուլեբայի հետ, Ուկրաինայի արտգործնախարարի։ Հական Ֆիդանը կարևորեց երկու պետությունների միջև համագործակցությունը, հետաքրքիր է, որ Ուկրաինան ու Թուրքիան փորձում են այդ ծորենի գործարքը իրականացնել առանց Ռուսաստանի, ասինքն միայն Թուրքիան այդ ծորենը դուրս բերի։ Իհարկե սա շատ վատ է ընդունվում Մոսկվայում, Մյուս կողմից էլ ինչ պետք է անի Մոսկվա, եթե դա տեղի ունենա, ասինքն արճակատում կարող է լինել Թուրքիա եթե։ Շատ էսպես Թուրքիան խորը դիվանագիտությունն է վարել եւ փաստորեն այս տեսակետից շատ վատ դրության մեջ է, անհարմար դրության մեջ է գցել Ռուսաստանին։ Տեսնենք ինչպես է այդ ամենը զարգանում, բայց սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական խաղում այս պահի դրությամբ առնվազն Ռուսաստանը որևէ հաջողությունների, եթե չասենք, ձախողումների մեջ է փաստորեն հայտնել, որևէ հա-, հաջողություն չի գրանցել։ Ֆիդանը նաև հանդիպեց Իրաքի թուրքոմանների ղեկավարների հետ, այսինքն թուրքական ժողովուրդների։ Սա շատ վատ ընդունվեց Իրանում, որովհետև ըստ որոշ տվյալների նրանք քննարկել են հակաիրանական ընդհանուր ճակատ ձևավորելու վերաբերյալ հարցեր։ Շատ հետաքրքրական էր նաև այն, որ Թուրքիայում մեծ շուկով նշեցին Մանազկերտի ճակատամարտի 952-րդ տարեդարձը։ 1071 թվականին է տեղի ունեցել։ Այդ ճակատամարտում սելջուկները հաղթեցին բյուզանդական զորքին եւ փաստորեն մտան Անատոլիա։ Սա հոբելյանական չէ, 952-րդ տարեդարձ են, բայց այս միջոցառմանը ելույթ ունեցավ Էրդողանը։ Նրա խոսքերը շատ հետաքրքիր էին։ Նա ասում էր հետեւյալը. ինչ որ մարդիկ, ինչ որ պետություններ աշխարհով մեկ փորձում են բացատրել եւ պատմել մեզ դասեր մարդու իրավունքների ժողովրդավարության մասին, որբիսի իրենց ցախողումները տեսեք ինչ է ասում։ Իրենց ցախողումները անցյալի փակեն, մենք ընդհանրակարակը հպարտորեն մեր հաղթանակները առաջ ենք տալիս։ Եվ ասում են, որ մենք երբեք չպետք է մոռանանք մեր փարապանց անցյալը, թուրքական ժողովրդի փարապանց անցյալը, որ մենք այդ անցյալի դասերը պետք է օգտագործենք նաև ապագայում։ Իմիջալյուս նա ասել է, որ Մանասկերտի ճակատամարտը ինչպես Անատոլիան դարձրեց թուրքական, այնպես էլ ճանապարհ բացեց դեպի Վիեննա Պատկերացնում եք, չէ՞։ Այդ մանասկերտի ճակատամարտը շատ հատկանշական է եղել։ Բյուզանդական զորքը ջախջախվեց Ռոմանոս Դիոգենի կայսր գլխավորությամբ, որը պատանդ է վերցվել եւ նվաստացմանը ենթարկվել այնտեղ հայկական զորքներ են մասնակցում բյուզանդական զորքի հետ մեկտեղ եւ այդ ճակատամարտը իրոք փոխեց նաեւ մեր պատմությունը բայց խնդիրը ինչի մեջ է որ սելջուկների բանակի գրեթե կեսը կեսից ավելին եղել են քրդեր եւ արաբներ սրանց մասին խոսք չկա Այսինքն սա զուտ թուրքական հարց է թուրքական ժողովուրդների հաղթանակն են դիտարկում։ Տեսնում եք ինչ ցավալապաշտական խնդիրներ։ Նրանք գիտակցելով, որ իրենք քոչվոր են, իրենց երկիրը դարձել են իրենց համար սրբություն, իրենց հաղթանակները սրբություն։ Ցավալի է, չէ՞, որ համեմատում ենք երբեմն նաև մեզ հետ եւ ինչ համեմատություններ կարելի է անել։ Հետաքրքիր է նաև, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը հանդիպեց նաև շատ հայտնի շիա ղեկավարների հետ Իրաքի Իմամ Խազալիի հետ։ Խազալին իմիջալու շատ բարդ ընթացավ այդ հանդիպումը, որովհետև Ղազալին շատ կոշտ հարցեր բարձացեց Հականի արչիվ, նա ասեց, որ Թուրքիան պիտի զորքը հանի եւ կարեւորեց, որ Թուրքիան Տիգրիսն ու Եֆրատի գետերը էգոիստաբար չօգտագործի։ Պետակի զարգացում է։ Վրաստանում է տեղի ունենում մեծ զորավարժություններ, ճկուն ոգի կոչված ՆԱՏՕ-ի եւ Վրաստանի համատեղ Թուրքիան էլ այնտեղ մասնակցում Ադրբեջանը եւս։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ աշխարհակահաղական պայքարը Անդրկովկասում շարունակվում է։ Սաուդյան Արաբիան պաշտոնապես հայտարարել է, որ իր տարածքում միջուկային ատոմային կայան կկառուցի Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը։ Սա իհարկե շատ մեծ գործարք է, ծավալուն, բացի դրանից այդ ատոմակայինը կառուցելու համար պայքարում էին այլ երկրներ, հատկապես դեմ էր չինական ներգրավվածության Ամերիկան, բայց տեղ ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Իսկ Աֆրիկայում, հատկապես Նիգերում բարդությունները շարունակում են։ Նիգերի նոր իշխանությունը 48 ժամ է տվել ֆրանսիական դեսպանատանը, որպիսի նրանք դուրս գան ընդհանրապես Նիգեր երկրից։ Ֆրանսիացիները չեն համաձայնվել Նիգերի նոր կառավարությունը ի պատասխան դրան անջատել է ջրամատակարարումը եւ սննդամատակարարումը այդ դեսպանատան։ Տեսնեք իրավիճակ ինչպիսին է լինելու, բայց այն որ բարթանում է միանշանակ։ Այսպիսին էին վերջի մի քանի օրերի մի, մի շարք կարևոր իրադարձություններ թանկագին բարեկամներ, պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։